no, no.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 dini islama. Govorimo o abdestu, o namazu, postu, zekatu, hađu, braku, trgovini i drugim neophodnim propisima za svakog vjernika i vjernicu da ih poznaju u svojoj svakodnevnici, svome svakodnevnom životu. Konkretno govorimo o propisima namaza. Nakon što smo govorili o vrijednostima, odlikama, posebnostima namaza, propisu onih koji zapostavljaju i ostavljaju, ne klanjaju namaz. Zatim govorili smo o uvjetima ispravnosti namaza. Nije dakle dovoljno samo klanjati namaz kako to neko misli da se može klanjati slično na svoju volju prohtjev ili slično, već dakle namaz kao i svaki drugi ibadet ima svoje uvjete ispravnosti. Dakle ono što se mora ispuniti da bi namaz bio ispravan. Nakon tih uvjeta govorili smo o sastavnim dijelovima namaza, to jest radnjama bez kojih također namaz nije ispravan i spomenuli smo negdje oko 14-15 tih sastavnih dijelova, zavisno kako ko od islamskih učenjaka broji te fardove, odnosno ruknove namaza. Nakon toga neophodno je također ukazati na radnje, postupke koji se smatraju vađibima namaza, namaskim vađibima, odnosno radnjama koje se također moraju činiti u namazu, ukoliko ih klanjač namjerno izostavi, namaz mu neće biti ispravan, međutim, ukoliko zaboravi nesvjesno neki od njih, ili ih učini, ponovi i slično, tada dakle može na kraju svoga namaza da učini seđdu sehva ili kako se to kod nas češće kaže sehvi seđdu, iako je ispravnije seđda sehva, i da taj svoj nedostatak, tu svoju zaborav, ono što je zaboravio, dakle, nenamjerno izostavio od namaskih vađiba može na takav način da ih nadoknadi. Dakle, razlika između namaskog rukna i namaskog vađiba ovdje ovdje je primjetna, u ovome se dakle ogleda, jer namaski rukn nemoguće je nadomjestiti seđdom sehva, dok namaski vađib, neki od namaskih vađiba, ukoliko smo propustili tokom obavljanja namaza na nekom od rekata, možemo na kraju dakle da ga jeli nadomjestimo seždom seždom sehva. Međutim, dakle, ukoliko se namjerno izostavi neki od tih namaskih vađiba, tada, dakle, namaz u svakom slučaju nije ispravan. Islamski učenjaci su spominjali, dakle, te namaske vađibe. Postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, ali, dakle, ono oko čega otprilike postoji nekakvo mišljenje, je li složeno mišljenje i slično, jesu sljedeći namanski vađibi. Dakle, svi tekibiri mimo početnog tekibira kod pojedinih islamskih učenjaka smatra se da su ovi tekibiri od suneta. Međutim, kod drugih dobrog dijela islamskih učenjaka, kaže se dakle da su svi tekbiri mimo početnog tekbira, jer smo početni tekbir, za njega smo rekli da je on od ruknova namaza. Ostali tekbiri, dakle kada se hoće na ruku, kada se hoće na seždu, kada se vraća sa sežde u sjedenje, jeli i slično, kada se vraća na kijam, stojanje i slično sa sežde, Dakle, kažu islamski učenjaci, dobar, dobar dio islamskih učenjaka, da su ti tekbiri od namaskih vađiba. Nije u redu da se, da se izostavljaju. Zbog hadisa Ibn Mas'uda radijallahu talan koji kaže vidio sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da je donosio tekbir prilikom svakog spuštanja i uzdizanja, a dakle na tome ustrajavao Allahu poslanik sallallahu alayhi alaihi wasallam i rekao je sallu kama ra'aytumuni usalli klanjajte onako kako mene vidite da klanjam. Dakle, Allahu poslanik sallallahu alayhi alaihi wasallam, kako kaže plemeniti ashab ibn Mas'ud radijallahu ta'ala donosio je te tekbire i na tome ustrajavao i mi bismo trebali jeli, donositi, donositi te tekbire u svojim namazima, dakle kada idemo na ruku, kada idemo na seždu i kao što je poznato i ako Bog da o tome će biti detaljno govora u našim narodnim emisijama kako na koji način ispravno od početka do kraja obaviti obaviti namaz. Zatim kažu islamski učenjaci da su riječi semi Allahu limen hamide. Dakle, kada se vraćamo sa rukua na qiyam, u položaj, potrebno je da se izgovore riječi semi Allahu limen hamide. Kažu islamski učinjaci, ukoliko se klanja u džematu, onda ove riječi izgovara imam, dok džematlija koji klanja za imamom, on ne izgovara ove riječi. Dakle, semi Allahu limen hamide, ukoliko se klanja u džematu, izgovara ih imam, ako se klanja zasebno, svakako, dakle, onaj čovjek koji klanja zasebno treba da izgovori ove riječi semi Allahu limen hamide. Kažu dakle islamski učinjaci da su to od namaskih vađiba, da su to dakle od namaskih vađiba riječi semi Allahu limen hamide. Zatim također riječi koje dolaze nakon ovih Rabbena walekel hamd. Rabbena wa lekel hamd ili Rabbena lekel hamd ili Allahumma Rabbena lekel hamd wa lekel hamd i slično. Dakle, sve ove četiri verzije mogu se izgovarati. Uglavnom, kažu islamski učenjaci da su ove riječi Rabbena veleke lahamd obavezne, odnosno od vađiba, namaskih vađiba koje se trebaju izgovoriti u namazu. Ukoliko se klanja u džematu, dakle džematlija koji klanja za imamom, on će izgovoriti ove riječi Rabbena veleke lhamd i svakako ukoliko klanja zasebno, ukoliko klanja sam, treba da izgovori ove riječi Rabbena el hamd. Ukoliko se klanja u džematu, kažu islamski učenjaci da je lijepo od sunneta i da ih imam izgovori. Dakle, sami Allahu limen hamide, rabbena velekel hamd. Također, od namaskih vađiba jesu i zikrovi na ruku i zikrovi na srđdi. Odnosno, da se kaže subhane rabijel azim, na ruku jedan put, dakle to je vađib obaveza i da se kaže na seždi subhana rabbijal a'la. Jedan put, dakle najmanje, to je od namaskih vađiba. Da se kažu ovi zikrovi ili neki, ili neki drugi zikrovi subuhun kudusun rabbul melaiketi varruh subhana zil džabaruti, wal melekuti, wal kibrija i wal azame i slično. Dakle, neki od ovih zikrova da se kažu na ruku i da se kažu na seđdi najmanje jedan put. To je dakle od namaskih, namaskih vađiba. Zatim također kažu islamski učenjaci da od ovih vađiba obaveznih radnji u namazu jesu i riječi Rabbil firli, Rabbil firli, između dvije sečde. Dakle, kada odemo na jednu seđdu, odemo sa qiyama na prvu seđdu i na seđdi kažemo Subhana Rabbi al-A'la, najmanje jedan put, a lijepo je, dakle, da se izgovori više, jeli, tri puta i slično. Nakon toga, kada se podignemo sa seđde, u sjedeći položaj, da ne žurimo odmah, što je greška, dakle, i prisutno, nažalost, je kod većine klanjača, ovakvo ponašanje. Da, maltene nisu ni došli u sjedeći položaj, a odma idu na, na novu drugu seždu. Ne, dakle, već kada se podignemo sa sežde u sjedeći položaj, kako smo o tome govorili u našoj prošloj emisiji, neophodno je da se smirimo u tom sjedećem položaju i da kažemo Rabbi lufirli, Rabbi lufirli. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame tako je, tako je postupao. Zatim, at-tashahhud. dakle da učimo التحيات لله والصلوات jeli do kraja na prvom sjedenju. Dakle, ukoliko se naš namaz sastoji iz tri ili četiri rekata. Iz tri ili četiri rekata, tada, dakle, nakon drugog rekata sjedimo dole, nakon obavljenih seždi, sjedimo i učimo et etahijatu lillahi wassalavatu do kraja to je od namaskih vađiba. I također sjedenje radi učenja Ettehijatu lillahi wa salavatu wa tajibat, jeli, također je od namaskih vađiba. Ukoliko bi se ovo sjedenje preskočilo nenamjerno, dakle iz zaborava, ukoliko bismo nakon dvije obavljene sežde na drugom rekatu ustali na treći rekat, dakle propustili bismo ovaj namaski vađib, sjedenje i također učenje na tom sjedenju. Ukoliko se već dignemo na treći rekat, tada smo se dakle digli na kijam, na stojanje. A stojanje u namazu je od ruknova, dakle od fardova. Fardovi su na neki način po svojoj težini, svojoj obaveznosti na stepenu iznad vađiba. Tako dakle da nije u redu kada ustanemo na treći rekat, kada već se jeli, uspnemo, stanemo, u, dakle nalazimo se u stanju da stojimo na namazu, nije u redu da se vraćamo na sjedenje, jer tada bismo se vratili sa farda na vađib, dakle farda koji je postepeno obaveznosti iznad, iznad vađiba. Nećemo se vraćati, već ćemo zbog tog propuštenog nenamjerno, inša Allahu Teala, vađiba na kraju učiniti seždu, seždu sehva, jeli, li, na kraju ćemo učiniti prije predaje selama seždu sehva. Napravili smo manjak, nešto smo izostavili, preskočili, pa ćemo zbog toga učiniti seždu sehva prije predaje selama. Dakle, nećemo se vraćati sa stojanja, već ćemo jeli, na kraju taj nedostatak, manjak, ispraviti seždom sehva. To su otprilike namaski vađibi. Dakle, ono što bismo trebali također činiti u namazu je nipošto ih ne preskakati, ostavljati, zapostavljati, naročito namjerno. Ukoliko se desi da nešto od radnjih dijela postupaka izostavimo u namazu, dakle, onda možemo na kraju da to ispravimo sa seždom sehvom inša Allahu ta'ala, uz Allahu dozvolu, nadam se da će biti o tome govora, dakle, detaljnije o seždi sehva. Šta sve povlači za sobom seždu sehva? Da, na kraju iskupimo se. Koje to greške u namazu zahtijevaju da se na kraju prije predaje selama ili nakon predaje selama iskupimo seždom sehva. Kažu islamski učenjaci da se za riječi koje se izostave ili pogrešno prouče, dakle spomenute riječi mimo tekbira, jeli spomenute riječi ukoliko nešto na ruku izgovorimo što se inače ne izgovara na ruku ili dole na tešehudu, na sjedenju, umjesto je tahijatu, desi se čovjek i zaborava, jeli zamisli se pa prouči možda suru El Fatiha ili neku drugu suru, kažu islamski učenjaci da se za riječi koje se izostave ili pogrešno prouče ili dakle ne prouče se na onom mjestu namazu na kojem bi trebale biti proučene, da to ne povlači za sobom seždu sehva, već dakle samo da postupci radnje. Samo dakle radnje, pokreti, ukoliko se dodaju ili se oduzmu. Na primjer, ukoliko bismo nakon i trećeg rekata na četvorekatnom namazu, dakle na podne, na ikindi ili na jaci, ukoliko bismo i nakon trećeg rekata sjedili, napravili tešehud ili nakon drugog rekata izostavili tešehud, tada bismo dakle trebali da učinimo seždu sehva ili ukoliko bismo ustali na peti rekat ili ukoliko bismo umjesto četiri rekata klanjali tri rekata i slično dakle samo pokreti ukoliko ih dodamo ili izostavimo kažu islamski učinjaci tada dakle povlače za sobom seždu sehva to ne znači da trebamo ruku i naše sežde obavljati tako brzo da ne izgovaramo ništa na ruku. Subhana rabbi al-azim ili subhana rabbi al-ala ili rabbi gfirli, rabbi gfirli i slično. Ne, dakle to ne znači da je olakšica. Jeli, riječi ne povlače za svom seždu sehva i klanjaj brzo. Jeli, namaz ti je ispravan. Ne. Dakle, ne smijemo se poigravati. Čak, dakle, sunneti o kojima će, inša Allahu Teala, biti govora kada budemo detaljno govorili od početka do kraja namaza. Čak, dakle, ti sunneti ukoliko se praktikuju, utiču na našu skrušenost u namazu, na skrušeno obavljanje namaza. Kada ne bi bilo tih sunneta, ne bi namaz maltene ni na šta ličio. A li da i ove vađibe, jeli obavezne radnje, ili obavezne riječi u namazu izostavimo, na šta bi nam onda naš namaz i ličio. Zatim postoje radnje koje kvare namaz imamo također radnje koje kvare namaz i kojih se trebamo dobro čuvati. Ukoliko te radnje budu prisutne pri nama, naš namaz je pokvaren. Neka od sljedećih radnji o kojima sada govorimo, ukoliko budu prisutne u našem namazu, naš namaz je pokvaren. Trebamo dakle ponovo, ponovo obaviti dotični namaz. Pa, dakle, namaz kvari sve ono što kvari i abdest. Odnosno, ukoliko u namazu izgubimo abdest, pokvari nam se abdest i naš namaz je pokvaren. Ukoliko izgubimo abdest u namazu, namaz je pokvaren. Treba se ići abdestiti i ponovo klanjati. Dakle, namaz se ne može klanjati bez abdesta jasno je rečeno u hadisu Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti ni od koga od vas namaz kada izgubi abdest sve dok se ne abdesti i klanja pod abdestom. Allah ne prima namaz bez abdesta kao što ne prima također sadaku osim iz lijepog imetka. Allah dakle iz lošeg imetka, iz ukradenog imetka, otuđenog imetka neće primiti sadaku, isto tako neće primiti, neće primiti ni namaz. Zatim, šta kvari namaz? Kvari namaz, dakle, glasno smijanje. Da se neko od klanjača nasmije u namazu i to glasno. To, dakle, kvari namaz. Zašto? Zato što je glasno smijanje slično govoru u namazu. A ljudski govor, dakle, kada se obraćamo jedan drugome u namazu, nije dozvoljen. Dakle, to kvari namaz. Naprotiv, dakle, glasno smijanje je strožije zabranjeno od govora, jel? jer na takav način, dakle, glasno smijanje u namazu, maltene time se omalovažava namaz, time se poigrava s namazom, time se ismijava namaz. A ka kamo li, dakle, da čovjek, jeli glasno se smije toliko da ih čuju, da ga čuju, jeli svi i na sličan način. Dakle, namaz ukoliko se u njemu neko glasno nasmije, njegov namaz je pokvaren. Slično tome također je li govor, da čovjek govori je li da se obraća nekome, klanja i da razgovara s nekim, da dobacuje nekome i slično, to kvari namaz. Prenosi se da je na početku propisanosti namaza, kada je bio propisan namaz, da je bilo dozvoljeno da se razgovara u namazu ukoliko se klanja u džamatu, imam uči bilo je dozvoljeno, tako dakle stoji u hadisima, da je bilo dozvoljeno da klanjač sa klanjačem uz njega da razgovara. Međutim, kada su objavljene riječi Allaha Jalla Ala wa qumu lillahi qanitin i pred Allahom ponizno stojite, tada je dokinut svaki govor u namazu, mimo dakle učenja u namazu i naređeno je da se ponizno i skrušeno obavlja namaz. Dakle, ukoliko bi se progovorilo nešto od govora kojim se obraćamo drugom čovjeku, tada dakle namaz bi bio pokvaren. Zatim kažu islamski učenjaci da prolazak žene, punoljetne žene, ženske osobe ispred muškarca, ispred također druge žene, da kvari da kvari namaz ukoliko dotični klanjači nisu ispred sebe stavili perdu, nisu ispred sebe stavili sutru koja najmanje mora biti visine jednog lakta. Ta perda, ta sutra mora biti najmanje visine jednog lakta i ona se postavlja od stopala klanjača ispred njega u dužinu tri lakta. Dakle, od stopala klanjača ispred njega na dužini od tri lakta postavlja se perda koja također mora da bude u visinu jednog lakta. Ukoliko klanjač između sebe dakle, i perde jeli, neko prođe ispred njega, tada njegov namaz biva pokvaren. Ukoliko, dakle, prođe ženska osoba, samo ženska osoba, dakle, od ljudskih stvorenja. Spomni se u hadisu da ukoliko prođe crn pas i ukoliko prođe magarac i ukoliko prođe žena, dakle, ispred klanjača, dakle, na onom mjestu gdje on čini seđdu, ukoliko između njega i njegove perde prođe nešto od spomenutog, njegov namaz je pokvaran. Međutim, ukoliko iza sutre, iza te perde prođe jeli, spomenuto, tada njegov namaz nije, nije pokvaren. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, čak islamski učenjaci se razilaze po pitanju ove sutre, ove perde i dobar dio islamskih učenjaka kažu da je vađib, da je obaveza postaviti sutru perdu ispred sebe Dakle, dok se klanja, jer svi hadisi koji govore o postavljanju te sutre, te perde, došli su u imperativu, došli su u zapovjednom načinu. Zato, dakle, dobar dio islamskih učenjaka kažu da je vađib, da je obaveza postaviti tu sutru. I Allahov poslanik, sallallahu alaihi vseleme, je obavezivao na to i govorio da se postavi jeli, sutra, sutra, kada se klanja i da se približi toj sutri kako ne bi ništa moglo da prođe između nas i te sutre. Dakle, prolazak spomenuti osoba ispred klanjača, dakle, po onom mjestu gdje on čini seždu, kvari, kvari namaz klanjaču. Zatim, namjerno otkrivanje tijela, stidnog mjesta, dakle, onog dijela tijela koje je stidno mjesto, kako se računa, je li stidnim mjestom u namazu. Poznato je li stidno mjesto i tome smo govorili kod muškarca, od kojeg do kojeg dijela tijela računa se stidno mjesto kod muškarca, a što se tiče žene, dakle žena u namazu mora da bude pokrivena u potpunosti izuzev lica i šaka, izuzev lica i šaka, pa ukoliko bi se neki drugi dio njenog tijela namjerno otkrio, dakle ukoliko bi ona namjerno otkrila, tada bi njen namaz bio pokvaren. Zato, dakle, majke, sestre, supruge trebaju dobro obratiti računa, obratiti pažnju na svoju odjeću u namazu, da njihovo cijelo tijelo bude propisno pokriveno, dakle, širokom i neprozirnom odjećom. Zatim, dakle, okretanje od kible. Okretanje od kible ovdje se misli na potpuno okretanje svojim tijelom od kible bez opravdanog razloga za takvo nešto. Ukoliko klanjač okrene samo svoju glavu, okrene svoje lice od kible, to ne kvari namaz. Međutim, ukoliko potpuno dakle, svoja prsa okrene, okrene se u nekom drugom pravcu namjerno, bez opravdanog razloga za takvo nešto, njegov namaz biva pokvaren. Također, ukoliko se neki od uvjeta ispravnosti namaza, neki od sastavnih dijelova namaza o kojima smo govorili u prethodnim emisijama namjerno izostavi. Ukoliko se namjerno, bez opravdanog razloga, izostavi kijam, stojanje. Nažalost, dakle, imamo mnoge ljude koji kažu da su bolesni, međutim, njihova bolest nije dostigla taj stepen da sjede jeli, i klanjaju. Da namaz obavljaju sjedeći. Već dakle, smatraju da je to jeli, potrebno, da je to lakše za njih i na takav način obavljaju, obavljaju namaz. Dakle, namjerno, bez opravdanog razloga, izostavljanje nekog od uvjeta ispravnosti ili obaveznih dijelova, sastavnih dijelova namaza, kvari namaz. Također ono što kvari naš namaz jeste mnogobrojno činjenje bespotrebnih pokreta, pokreta koji nisu od namaza. Dakle, nisu od sastavnih dijelova namaza, nisu od obaveznih jeli, radnji u namazu, niti čak od sunneta u namazu. Dakle, mnogobrojno činjenje tih pokreta toliko da klanjač, sa, e, toliko da posmatrač, onaj koji posmatra, gleda u nas, sa strane kaže ovaj čovjek nije ovaj čovjek nije u namazu, on ne klanja, on se dakle izigrava i slično. Također da čovjek jede i pije u namazu kao dakle što namaz kvari smijanje, govor u namazu, ljudski govor, kao što to kvari namaz, isto tako jelo, piće, dakle sve ono što nam je dozvoljeno činiti prije stupanja u namaz, da jedemo, da pijemo, da razgovaramo, da se šalimo, da se smijemo i slično, sa donošenjem početnog tekbira, izgovaranjem riječi Allahu Ekber i stupanjem u namaz, sve nam to prestaje biti prestaje biti dozvoljeno, postaje nam jeli, zabranjeno. Nakon predaje selama, ponovo dakle, to nam biva dozvoljeno. Zato je došlo u hadisu, rečeno je tahri takzimuha takbir wa tahliluha taslim. Dakle, ono s čime se odpočinje namaz i što biva razlogom zabrane svega onoga što je bilo dozvoljeno prije namaza, dakle, jeste takbir i a, ono što dozvoljava upotrebu svega onoga što je bilo zabranjeno u namazu, što dozvoljava nakon toga jeste predaja predaja selama, odnosno teslim. Dakle, tada, nakon predaje selama, dozvoljeno nam da jedemo, pijemo, da razgovaramo i slično. Također, ono što kvari namaz jeste izostavljanje, namjerno izostavljanje je li redoslijeda, da ne obavljamo namaz na eh, spoznati, utvrđeni, redoslijed, dakle da stojimo, nakon stojanja da idemo na ruku, nakon rukua da se vraćamo ponovo na stojanje pa da idemo na seždu jednu, drugu, ustajemo na drugi rekat ili slično. Onaj koji promijeni redoslijed obavljanja jeli namaza namjerno, nema nikakve potrebe za tim koji dakle nakon kijama ode odmah na seždu i ne iskupi se novim rekatom za propušteni ruku, njemu je namaz njegov namaz je li pokvaren, neispravan. Također je li namjerna predaja selama, prije vremena predaja selama, da čovjek ne znam, na trećem rekatu preda selam umjesto na četvrtom ili da odma čim se spusti nakon obavljene jedne ili druge sežde da preda selam i slično. Dakle, to namjerno predavanje, prijevremeno predavanje selama kvari, kvari namaz. I također, jeli, e, namjerno pogrešno učenje sure El-Fatiha, da čovjek namjerno pogrešno uči suru El-Fatiha, da je ne prouči onako kako je poznato da se uči sura El-Fatiha ili da prilikom izgovora određenih riječi pogrešno izgovara određene riječi, dakle to utiče na ispravnost namaza jer je poznato da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da nema namaza onome koji ne prouči suru El-Fatiha. Dakle, ukoliko se sura El-Fatiha ne prouči ispravno, dotični i nema namaza, njegov namaz nije ispravan. I također od radnji koje utiču na ispravnost namaza jeste prekidanje nijeta. Prekidanje nijeta za obavljanje namaza. Da čovjek ostavi dakle namjeru da prekine jeli, ili da se dvoumi, da ne zna šta klanja, tada dakle to utiče na pokvarenost njegovog namaza. Njegov namaz biva je li pokvaren. Zato osoba prije stupanja u namaz treba da ima nijet, treba dakle da zna, da bude svjesna koji namaz obavlja, koji namaz podni, kindiju ili fard sunnet i slično. Dakle, treba da bude svjesna, da svjesno stupa u namaz, a ne dakle da u toku namaza se pita Bože dragi koji ja ovo namaz, šta ja klanjam, podni ili kindiju i slično. Dakle, ukoliko se počinje dvoumiti i ne zna, dovede se ili u sumnju, tada njegov namaz biva pokvaren. Postoje i radnje koje je pokuđeno činiti u namazu. Nadam se uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu da ćemo o tome govoriti sljedeći puta ukoliko nam Allah podari života i zdravlja. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči našoj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 a pogrešno klanjaju svoje namaze. Kako se prenosi od pojedinih ashaba da su gledali ljude kako obavljaju namaz, pa su ih nakon obavljenog namaza upitali od kada već na takav način obavljaš namaz, pa je čovjek spomenuo veliki broj godina, 40 godina, da bi mu Ebu Horeira radijallahu ta'alan i drugi ashab rekao ti već 40 godina ne klanjaš ti ne klanjaš. I kada bi umro na takvom obavljanju namaza, umro bi na nekom drugom milletu, a ne na, dakle, milletu dinu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, nije cilj da se namaz obavi svakako, već namaz se treba obaviti onako kako ga je obavljao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, svoga vjerovjesnika i poslanika, učini uzora u svemu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 na na na na